บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดเซดัมเดสิตอีมคำคุณศัพท์หนึ่ง p r i ด e ีเยดันผู้หญิงชาราหนึ่งคน stara ž e n า ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน debela žena ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน radoznala žena รถใหม่หนึ่งคัน novo auto รถความเร็วสูงหนึ่งคัน brzo auto รถนั่งสบายหนึ่งคัน udobno auto ชุดเรสสีฟ้าหนึ่งชุด plava halina ชุดเรสสีแดงหนึ่งชุด crvena halina ชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุด zelena halina กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ crna torba กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ smeđa torba กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ bela torba คนใจดีหลายคน dragi l ู u d i คนสุภาพหลายคน kulturni ljudi คนน่าสนใจหลายคน interesantni ljudi เด็กน่ารัก draga deca เด็กดื้อ bezobrazna deca เด็กดี Dobra deca